I sami plodovi vjerovanja koji proizilazi iz vjerovanja u ovo večerašnje ime koje ćemo navesti su mnogobrojni i veliki. E, zamislite kada dođe skupina braće ili brat i pozove vas da odete u zijaret kod jedne osobe, kod jednog brata. Vi ga ne poznate, ne znam ko ali je brat ili ta skupina kaže, hajde brate, idemo kod jednog insana koji je uistinu dobar. Dobar. Čovjek odmah osjeća šta sreću, zadovoljstvo, da će moći biti u društvu sa osobom koja je uistinu dobra, čestita. Drago mu je da u današnjem vremenu posebno kada je vrlo malo ili vrlo mali broj oni koji su čestiti, koji su dobri i pošteni, da sjedi u takvom društvu jer sjediti sa osobom ili osobama koje su dobre nećeš čuti osim što je dobro, osim što je lijepo. Pa je čovjek sretan, a posebno znači kada to i okusi, kada zajedno sa tom grupom ode i kada sjednu, kada boravite određene sate, minute u takvom lijepom cijenjenom društvu, Allahu subhanahu wa ta'ala pripada najuzvišeniji primjer. Zašto? Zato što ćemo večeras govoriti o Allahom te wa ta'ala veličanstvenom imenu Etajibu. U prijevodu značenja dobri, dobrostivi. Kada bi pokušali jednom riječu da prevedemo ovo veličanstveno ime. Pa kada sa insanom uživaš koji je dobar, iz njega zrači dobrota, zamislite tek kako je biti u društvu voličanstvenog koji je izvor te dobrote i dobra. Od koga je poteklo svako dobro koji je sam taj dobar. U arapskom jeziku <clears throat> se kaže Ređulun tajjibun Dobar čovjek. I zaista smo mi danas potrebni ljudi koji su dobri. Ne oni koji se pretvaraju da su dobri. A u suštini nisu dobri. Mi trebamo one čestite i dobre duše, prave istinske vjernike, dobre vjernike, koje Allah subhanahu wa ta'ala voli i čini da ih ljudi zavole i vole. Takvi su danas insana potrebni. Nisu potrebni ljudi koji će još više doprinositi šteti, razdoru, nesreći, problemima, nedaćama i slično. Nego uistinu ni pravi, dobri, istinski vjernika koji su se okitili osobinama koje proizilaze iz ovih veličanstvenih Allahovi lijepih imena koji su odgojili koji su stasali u istinu one čvrste, jake, stabilne vjernike koje neće pokolebati ni vrijeme, ni mjesto boravka, niti fitna, niti iskušenja kada naiđu jer je taj stabilan, čvrst, jak vjernik. I Allahu je takav draži od onoga koji je slabi, slabi vjernik. Allahu je draži, čvrst, jači vjernik od onoga koji je, koji je slabi slabijeg imana. Taj je u arapskom znači dobar. <clears throat> Suprotno tajibu, ko zna. El habiz, što znači zao, ružan, nevaljao i slično. I Allah Đelešanuhu, vidjet ćemo iz hadisa u kojem se potvrđuje lahote te barek ime, šta je to što Allah Đelešanu želi od robova, šta je to ili kakva djela Allah Đelešanu prihvata od robova. I ovaj hadis koji ćemo sad navesti, a u kojem se potvrđuje lahote te barek ime Tajibu, je potrebno da svaki musliman detaljno analizira. Jer se tiče njegovog kompletnog cjelokupnog života na Dunjaluku tvojih dobrih dijela, bret. Tvog stanja. I da li će Allah Đelešanu prihvatiti to tvoje djelo ili neće? I kakvo je to djelo koje Allah Đelešanu prihvata, a koje odbija? U hadisu Abu Hurire, radi Allahom, stoji da je poslanik Allahu alijih vseleme kazao Ejuhan nas, o ljudi! Pa kaže, Inna Allahe la yakbelu illa Uistinu je vaš Allah dobar i ne prihvata osim ono što je dobro, osim ono što je lijepo. Allah je dobar i ne prima, ne prihvata osim ono što je dobro i što je lijepo. Kažemo da treba i detaljno porati na analizu ovog hadisa, odnosno kakve su koristi Pa tako kada vidiš šta govoriš, šta izgovaraš, šta činiš, šta radiš, samo vidi da li je to dobro. Ako nije dobro, Allah ti ga neće prihvatiti, Allah ti ga neće primiti. Jer Allah Đelšanu je dobar i prima samo one stvari koje su dobre. Zatim kaže وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ I u istini Allah Đelešanuhu naređuje vjernicima ono što je naredio svojim poslanicima. Pa kaže Allah Đelešan što to naređuje svojim poslanicima. Ja, ejuhar rusulu kulu min tajibati wa'malu saliha. O poslanici, jedite onu dozvoljenu i lijepu hranu i činite dobra djela. Radite dobra djela. Zatim kaže Allah, inni bima ta'meluna alim a ja dobro znam ono što vi činite. I poslanici, njima je naređeno. Ali ovo što je naređeno vjerovjesnicima, poslanicima također je naređeno i vjernicima, jer kaže Allah nakon toga u drugom majdi kaže poslani, a zatim je kazao, na znači čemu Hrere a zatim je kazao Ja, ejuha allazina amanu kulu min tajjibati ma Ovi koji vjerujete, jedite lijepu, dozvoljenu hranu od onoga što vas mi obskrbljujemo, ono što vam mi dajemo. Od toga je. Zatim, jedan glavni dio u hadisu koji je jako bitan, kaže poslanik sallallahu nakon toga je spomenuo čovjeka koji je dugo putovao raščupane i prašnjave, rašpane kose i prašnjave odjeće, koji je umoran, iscrpljen, dugo putio i znate da je doma Musafira šta? Da se prima, prihvata koji je podigao ruke visoko govoreći ja rabbi, ja rabbi, o gospodaru, o gospodaru. Doziva Allaha Đelešanu, traži od Allaha Đelešanu. Kaže poslanik sallallahu alihi wasallam وَمَتْعَمُهُ haramun. Njegova hrana je haram. njegovo piće je haram, njegova odjeća je haram i sav je ogreza u haram. Fa juste džaboli Pa ko će se odazvati takvom? Koliko je bitno? Hrana da bude halal, brate. Da ono što u sebe, da je dozvoljeno i halal, da se stekao na halal način Tvoje piće također koje piješ da je halal i da si ga zaradio na halal način. Odjeću koju nosiš također da je halal, da si stekao na halal način. Da bi mogao očekivati od Allaha te bareke vetala da da prihvati tvoje, tvoje djelo. Vidjet ćemo što su kazali učenjaci po pitanju uslova da bi djelo bilo prihvaćeno ili podignuto Allahu te bareke, te bareke ve ta'ala. Kadi <clears throat> Iyad Rahmetullah Alihi je rekao kada se odnosi ovo na Allaha subhanahu wa ta'ala da ima značenje etajibu, onaj koji je čisto svih mahana i svih nedostataka, što odgovara imenu kojem? Kudus. E, znači, El Kudus. Jeste. Znači, imenu El Kudus. A mi smo to ime znači detaljno, detaljno pojasnili. Učenjaci također kažu da je razlika između etajibu i el kudusa. Mi smo kazali da moraju postojati razlike jer Allah Đelešan se nazvao tim imenima. Da el kudus, odnosno etajibu ima značenje imena el kudus, ali isto tako sadrži i drugo značenje. Da je on, znači da on posjeduje svako dobro, da je od njega proizašlo dobro i da od njega dolazi Tebare Kvetala dobro i da je on sam dobar. To je drugo značenje koje isto tako znači obuhvati ovo prvo značenje da je on Tebare Kvetala čist od bilo kakvih mahana i bilo kakvih nedostataka. Uzviše Allah Tebare Kvetala iz ovog hadisa vidimo ne prima osim ono što je dobro. Jer je on tajivu, dobar i ne prima osim što je dobro. Rob mu se ne može približiti osim sa onim stvarima koje su dobre. Koliko god neko nastao da približi se Allahu subhanahu wa ta'ala, da se umili Allahu subhanahu wa ta'ala sa stvarima koje nisu dobre, neka zna da Allah Đelešan ne prihvata takvo djelo, da ne prihvata takvo djelo, osim ono koje je, koje je dobro. Plodovi spozna imena Allaha Tebare Kvetala et Tajibu prvi plod, odnosno šta znači proizilazi, kako vjerovanje treba da bude u našim srcima, jeste da vjerujemo čvrsto, da se uzvišeni Allah Đelešano opisao imenom Tajibu. I mi uvijek podlačimo i kažemo, bilo koje ime da spomenemo i navedemo, da moramo da vjerujemo da je to jedno od Allahovih veličanstvenih lijepih imena. Zbog čega? Zato što postoje umetu poslanika sa Allahu alijih veseleme određene skupine koje negiraju Allahova lijepa imena i njihova značenja. Negiraju svojstva Allah subhanahu wa ta'ala. Zato mi kao vjernici, srbenici poslanika alaih salatu i oni koji su bili, znači od prvih generacija, na onom čemu je bio vjerovjesnik, potvrđujemo i opisujemo Allaha subhanahu wa ta'ala svim onim lijepim menima kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao u Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alihi A od značenja, kako smo kazali, da je Također vjerujemo da je, čvrsto, da je čisto svi mahana, dostataka, kažemo da smo to detaljno pojasnili u imenu El Kudus, Tako da se nećemo baviti ovim značenjem večeras. Oni koji nisu bili mogu, znači, mogu doći do tog predavanja. Zatim e, drugi plod koji proizilazi iz vjerovanja Allaho te bare kvetala ime Tajibu jeste da vjerujemo da je Allah subhanahu wa ta'ala dobar i da ne prihvata dijelo, bilo se radi o govoru ili dijelima, osim koje je dobro. Osim koje je dobro. Allah Đelešanu kaže Ja ejuha amenu anfiqu min tajjibati ma kasabtum O vjernici udjeljujte od onoga što vas što ste stekli, što ste zradili, od dobrih, dobrih stvari, od toga izdvajajte i udjeljujte na Allahovom te bareke wa ta'ala putu. Zatim kaže Allah Đelešanu وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ I od onih stvari kojima mi dajemo, koje izlaze iz zemlje. Sve što vam Allah Đelešanu podari, sve što vam dadne, od toga vi udjeljujte. Ali Allah Đelešanu ovdje kaže min tajjibat, od onih lijepih, dobrih stvari, udjeljujte. Zbog čega? Zato što u nastavku kaže وَلَا تَتَيَمَّمُ الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِدُوا فِي Nemojte da izdvajate iz vaših imetaka ono što nije lijepo, ono što nije dobro, što ne biste ni vi uzeli kada bi vam neko davao, osim da zažmirite, su vam, kako je vaš osim da zažmirite, pa to prihvatite, ne znate što vam se daje. Znači, kada se udjeljuje, udjeljuje se od najljepšeg onog što tjela te bare koje tala podario. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌ I dobro znajte da je Allah Đelešanuhu neovisan o bilo kome i da je on hvale dostojan. Allah je gani, bogati. Njemu to što ti daješ ne koristi, tebi koristi. Ako budeš udjeljivao, pogledajte kako udjeljuje od onoga što ti dao, od onoga što je lijepo, što je dobro. Nemoj davati, udjeljivati ono što nećeš niti da prihvatiš, što ne bi želio niti da prihvatiš da ti neko donese. Osim da zažmiriš i da ne vidiš šta ti se daje. <clears throat> U hadisu od Ebu Hureyre, radi Allahom se prenosi da je čuo poslanika sallallahu alihi wasallam, gdje kaže neće niko od vas udijeliti milostinju sadaku, niko od vas, znači neće udijeliti milostinju sadaku, iz halal i metka, a Allah Đelešanu iz halal i metka. A Allah Đelešanu ne prima osim ono što je dobro. Osim ono što je dobro. Znači Allah ne prima osim ono, osim ono što je dobro. A kaže, a da nakon toga milostivi neće prihvatiti tu vašu sadaku svojom desnom rukom. Zatim će je staviti u svoj dlan, pa će se ona uvećavati, uvačavati Kaže poslanik sa sveme, hata kune azemu minel Sve dok ta sadaka koju se udijelio ne bude veća od brda. A poslanik vodi prije, pa makar je udjelio, znači makar je jednu hurmu. Makar odijelio jednu hurmu. Allah Đelešan to prihvata svojom desnom rukom. Milostivi, u hadisu je došao milostivi. Stavlja u svoj dlan i onda se to veća uveća, uveća, uveća. Allah Đelešan to tako čini. Sve dok ne bude veća od brda. Pa kaže poslanik sallallahu njih vseleme, Kaže, to je poput kada neko od vas podiže malo ždrijebe ili deuče, pa ono odrasta i postaje veliko. Razumijete? U početku hadisa, la yakbelu Allahu illa tajib. Allah ne prima osim što je dobro. I će niko od vas udijeliti milostinju iz svog halali mjetka, što znači da sve što je haram neće biti prihvaćeno Neće Allah to prihvat, ma koliko ti htio da dokažeš ljudima da i ti udjeljuješ, a tamo pokupio kamatu, jel tako? Pa sada kako da se očistiš te kamate, odeš pred maslom svijeta pa izvedeš novac. Evo ja ovdje, Džanija. hajrat ovaj, hajrat onaj, neć. Ili stekao na zabranjen način, na drugi način. Oteo ljudima. Danas koliko ima ljudi koji se pripisuju islamu, a petljaju i lažu i otimaju metak muslimana. Pa onda kad vidi ima previše, mora to nešto malo se očisti, a i neki savapi, jel su tu u nekoj igri, pa haj daj da nešto i zaradimo na onom svijetu. Ne možeš Allaha Đelešanu prevariti. Allah Đelešanu ne prima osim što je tajib. On je dobar i ne prima osim što je dobro, što je čisto, što je halal, stečeno. Samo takve stvari Allah barek Kvetala prihvata, prihvata. Allah Đelšan kaže Ilejih yas'adu kelimu tajibu wal amelu salihu fauhu Njemu se podižu lijepe riječi i dobro djelo on te bare kvetala prihvata. Što znači da se Allahu subhanahu wa ta'ala podižu naša dobra djela. Odgovora, riječi, bilo što što je dobro. Allahu se podižu suprotno tome, ako nije dobro, ako nije dobro, ne može se potići Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Ovdje, u ajetu kako je došlo, jes adul kelimu tajjibu, Šta je to lijepa riječ? Učenjaci kažu da je to šehadet La ilaha illallah. I nema ljepše rečenice i nema ljepše riječi od ove kojom iskazuješ i potvrđuješ Allahu te bare ve Da je on subhanahu wa taala jedini taj koji se obožava, jedini koji zaslužuje da bude obožavan. Neki kažu da je ovdje ova lijepa riječ subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. I to su četiri najljepše riječi koje možete izgovoriti. Teške su i na vagi i ono što čini vjernika sretnijim, jačim, stabilnim kada zikri spominje late te barek vetala ovim riječima. A neki su kazali da je to Kur'an. Da je to Kur'an. Lijepa riječ da je Kur'an. Da je Kur'an. Ono što je odabrano mišljenje učenjaka jeste da ovo značenje obuhvata, lijepa riječ obuhvata svaku lijepu riječ, svaki govor koji je kazan u ime Allaha te barek tražeći njegovo zadovoljstvo koje obuhvata sve vrste zikrova, spominjanja veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Nasihat, savjet drugom, u ime Allaha tebare kvetala, podučavanje drugih vjeri, sve to su lijepe riječi koje se podižu Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. I on za njih, on za njih posebno nagrađuje. Ebu Abdillah Anibadžiju poznati zahid, kaže – pet je osobina onoga dijela koje će biti podignuto Allahu subhanahu wa ta'ala. Što znači, na kraju kažu, ako jedna od ovih stvari izostane, neće takvo djelo biti podignuto Allahu subhanahu wa ta'ala. Prva osobina jeste iman. Da vjeruješ čvrsto koji obuhvata spoznaju Allaha subhanahu wa ta'ala. Iman koji obuhvata spoznaju Allaha tebareke wa ta'ala. Druga stvar, da znaš istinu, da si spoznao istinu. Šta je istina, šta je hak? <clears throat> Takvo djelo će biti prihvaćeno, odnosno podignuto Allah subhanahu wa ta'ala. Treća stvar, da to djelo činiš si hlasom, iskreno, radi Allaha te bareke ta'ala, njegovo ime, očekujući nagradu od Allah subhanahu wa ta'ala. Četvrta stvar, da to djelo bude u skladu suneta poslanika sallallahu alihi wasallam da radiš po sunetu. I peta stvar, i peta stvar, da jedeš halal hranu, odnosno da se hraniš iz halal stečenog imetka. Zato danas dove mnogi se odbijaju. Kažu dovio sam, dovio sam, tražio sam, a kada pogledamo ovih pet stvari, koliko ti pet stvari, koliko znači ovih osobina izostaje iz tog tvog dijela kojeg činiš. Dove, vidimo u hadisu na početku, ja rabbi, ja rabbi govori, umoran, rašupan, isrpljen, doziva Allah, ne doziva nikog drugog, da Allaha traži, a mu se ne odaziva. Zbog čega? Zbog njegove hrane koju jede nije halal njegovog pića i njegove odjeće. I sve što čini, znači, kompletna je uvijez u grijehu, u haramu. Allah Đelešan ne prihvatao takvi. Pa kaže, Ebu Abdillah, ako jedna od ovih stvari izostane u dijelu, takvo dijelo neće biti podignuto. Pa kaže, ako čovjek čvrsto vjeruje, ispoznaje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, ali ne poznaje istinu, neće mu koristiti. Kaže, ako vjeruje, spoz, znači spoznajem Allaha subhanahu wa ta'ala, spoznao je istinu, ali je iskren u svojim dijelima, neće mu koristiti. Ako ima prvu stvar, vjerovanje, koje buhvata spoznaju i zna istinu i iskren je u svom dijelu, ali čini djelo suprotno sunetu poslanika sa alihi wasallam, neće mu koristiti. Pa kaže se četiri stvari kada mu se nađu, a nema ove pete stvari, znači sada mu se podudarite. I da je vjernik, i da poznaje istinu, i da je iskren, i da radi djelo po sunetu, a mu je hrana haram, i metak haram, neće mu se djelo poći Allah te Koliko je, koliko je bitno da čovjek zarađuje i da unosi u svoj organizam ono što je halal. Ono što je halal. To je jako bitno. Makar imao malo, ali je zadovoljan, ali će naći da će mu tome biti uslišane. djela kod Allah te Kvetala Kabul prihvaćena i podignuta kod Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim sljedeći plus poznaje koji proizilazi iz vjerovanja Allah te Kvetala ime kojahi. Jeste. Etajibu. E, jeste da je on subhanahu wa ta'ala Stavnike dženneta nadahnuo da pričaju i govore lijepe riječi, da je njihove jezike sačuvao od laži onoga što ne koristi, ono što on te barek i vetala ne voli. Pa Allah Đelešanu opisuje stavnike Dženneta govoreći kakvi su bili na Dunjalku. Kaže Allah Đelešanu u suri Al-Hajj وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى سِرَاتِ الْحَمِيدِ Oni su bili nadahnuti da govore lijepe riječi. Subhanu. Allah i I bili su nadahnuti na put onoga koji je hvale dostojan. Allah Đelešanu je činio takve. Pomogao im ali su opisani slavnici dženneta da su pričali samo lijepe riječi. Danas, hala kada vidimo u naše stanje, u stanje oni koji se najviše vole dokazivati i isticati i tvrditi da su ehli sunne, sedbenici, istinski sedbenici, pravi sedbenici poslanika sa seleme, kada pogledamo samo njihovo obhođenje, njihove riječi, a posebno na internetu, tamo iza nekih lažni niko. Ne smije da se predstavi ko je. Ebu ova, Ebu onaj. Ebu, Ebu, Ebu, pa tamo nekakav. Ono što bi čovjek kad pogleda sliku pomislio, subhanallah, ovo je borac na lavom putu, istinski. A kad pogledaš malo čim počne pričati, čim počne da iskara neške rečenice, vidiš koji je to džehli koji izvire iz njih subhanallah. Koja je tu udaljenost od Allaha te bare Koliko majka svijesti Allahu subhanahu wa ta'ala da je on rakib, Sami, El Alim, El Basir, El Habir, da vidi, da prati, da nadzire, da mu ništa skriveno nije. On je zabranjen stvari koje Allah on zabraniti ti vidiš da on to koristi. I potvara, i gibeti, i iznosi laži, i laže, i petlja. Da li to čovjek radi svjesno, nesvjesno, to ne, ne može čovjek kazati. Subhala, koliko je to daleko od sunneta i menheđa poslanika sallallahu alihi wasallam naći sa svih strana. Ne samo da pogledamo naše redove koji kao ehli su pogledamo oni koji su na stramputici, u menheđu, u pravcu, u vjerovanju, itikadu, u svemu, koliko također i oni imaju ko sebe ovih stvari kada vrijeđaju sljedbenike ehli sunneta. Kada vrijeđaju sljedbenike ehli sunneta. Ovdje, kako kaže Allah šan vahudu, ila i oni su bili nadahnuti da govore lijepe riječi. Mufesiri kažu da o, i ovdje ima značenje lijepe riječi šahadet la ilaha illallah. Ili općenito sve ono što koriste od zikra, slavljenja veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali ova riječ najbitnija. Zbog čega ona najbitnija? Zato što je šehadet la ilaha illallah ključ dženneta to je tevhid. Allahu, znači Allaha te barek tala prihvatiš i priznaš kao jedinog gospodara koji je zaslužio i koji je zaslužan da bude obožavan. Samo da njemu robuješ, nikom drugom. I to je ključ, ključ U džennet neće ući osoba koja ne dođe s ovim ključem do ključa ženska vrata. Takvoj osobi je džennet zabranjen. Moći će ući sa ovim ključem samo osoba koja dođe sa šehadetom. Ni jedna druga. Kaže Ibnu Kajim, Rahmetullah Ali, ovaj ključ ko bude imao, moće otključati. Ali svaki ključ ima svoje zubce. Pa i ovaj šehadet ima svoje zubce. Šta su zubci ovdje šehadeta? La ilaha illallah. To su Allahove naredbe. Namaz. Post. Zekat. Hadž. Džihad. je na dobro. Odvraćanje od zla. Iskren govor. Ispunjavanje emaneta. Aleikum salam održavanje rodbinskih veza, dobročinstvo roditeljima, sve su to zubci šehadeta. Pogledaj što navodi Ibnu Kajin, navodi dobročinstvo roditeljima. A danas koji se pozivaju na Ibnu Kajima, Rahmetullah Ali, daleko su svojih roditelja. Mi kad kritikujemo, kritikujemo samo nas, ne kritikujemo one druge, samo nas koji se pripisuju i koji se hvale da su na menheđu i koji tvrde da posebno pozivaju Allahu te barek vetala jednoću. Ibn Kajim navodi rahmetullah ali da ovaj šehadet ima zubce kao pa stvari koje je pobrao redoslijedom zbog obaveze i vrijednosti dolazi na održavanje rodbinskih veza i dobičinstvo roditeljima. Kaže ko ne bude na Dunjaluku uzeo ovaj ključ i izgradio na njemu zubca Lavite i tebare kvetala naredbi, sprve u praksu lao i bare kvetala naredbe, taj kada dođe na sudnji dan neće moći otključati dženevska vrata. A dok onaj koji dođe sa svim tim nema, kaže, onoga ko će ga spriječiti da otključa vrata. Otključat će vrata i ući u Genet. Koliko su stvari bitan se shvate, da se poredaju i da radiš, da radiš po tome. Kaže, osim one osobi, znači ako ova osoba dođe sa šehadetom i, iz, i izradi i izgradi sve te zupce u smislu i naredbi, nema toga ko će ga spriječiti da otključa i da uđe u dženet. Osim, kaže, one osobe čiji su grijesi dalje uz njeg, nije se očistio. Jer u džennet neće uvući osoba osim osoba koja je taj, jib, čist od grijeha. U arapskom smo kazali na početku da pored toga što ima značenje dobar, ima značenje jib, tahare, čistoće, čist. I zato su upisali da je lašan čist od bilo kakve mahane mahana i nedostataka. Tako i ovdje osoba mora biti čista od bilo kakvog vida griješenja da bi ušla, da bi ušla u ženet. Pa kaže, osim one osobe koja još uvijek ima ko sebe, tu vjernik, izgradio je to sve, radio, šahadet potvrdio, ima namaz, ima post, ima zekat, ima hađ, ima džihad, ima naređivanje dobrodočenja zla, ima dobročinstvo, jedno, ima sve ali ima i grijeha. Nije se očistio. Kaže, nije uspio da se očisti istikfarom na dunjalu. Traženje, oprost od Allah te bareke vetala. Iskrenom teubom. Allahu te bare vetala. Nije se očistio. Došao takav. Takav proživljen na sudnjem danu. Neće otkućati svoja dženevska vrata. Kaže, pa ako ga ne očisti ni stajanje na kijameskom danju, strahota koja će biti, znači strahota na sudjem danu je vi čišćenja za vjernike. Allah na sudjem danu oprašta kome hoće. Ako ni to znači ne prođe kroz to, kroz te faze, pa da mu bude oprošteno, ne preostaje mu ništa drugo osim da se čisti gdje? U džehennemskoj vatri. Pa će biti bačen da ta prljavšna griješenja spadne s njega. Toliko će gorjeti koliko bude Allah htio dok se ne očisti. Jer kaže samo će čist moći ući bez grijeha u dženevska prostranstva i moće da otkuća sva dženevska, dženevska vrata. <clears throat> Sljedeći plod spoznaje da ona osoba, ona insan, onaj vjernik koji spozna Allaha subhanahu wa ta'ala kroz ovo veličanstveno Allaha subhanahu wa ta'ala ime etajibu kažu učenjaci nema sumnje da ga ta osoba neće zavoliti. Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što je duša ta koja je sklona po prirodi da voli ono što je dobro. Jel? Voliš ono što je dobro. Draga ti je osoba koja je dobra. Voliš kod njega, voliš je posjet, voliš je slušati, voliš biti s njim. Sve što je dobro, to voliš. Pa zamislite Allaha te bareke vetala taj ibu koji je dobar, kako da ga insan, kako da ga stvorenje ne voli, kad je on i svako vida dobra na dunjalu. Vlasnik, onaj koji posjeduje svo dobro, od njega dolazi dobro. Danas kada je čovjek dobar, ti se obraduješ. Dobar je, nećete uvrijediti, nećete kazniti, ako radiš kod njega znaš da ćete isplati, sve to te dobroti, što je dobar. Zamislite Late Bare Kvetala, njemu pripada najdušeniji primjer. Kad radiš, kad se trudi, znaš da ćete nagraditi, ne da te nagradi ponovno što si ti zaslužio. Vidjet ćemo na kraju zadnji put, koji ćemo više nego što si zaslužio. I svoje neizmjene dobrote nagrađuje, nagrađuje vjernike. Vjernik koji je Allah te bareke spozna kroz ime da je on subhanahu wa ta'ala dobar, on se nada i očekuje da Allah subhanahu wa ta'ala samo što je dobro. Zato kažu neki učenjaci da plod koji proizilazi iz poznaje Allahovog imena et je i taj da imaš lijepo mišljenje o Allah da te neće kazniti. Jer je on dobar. A onaj koji je dobar ne kažnjava ne kažnjava. A subhana ona imena koja smo prije radili, govorili smo da od njegove lijepi imena El Halim, koji ne požuruje sa kažnjavanjem, ne požuruje, daj priliku, daj šansu, pruža nam svima da mu se vratimo i da mu se, da mu se pokajemo. Zato što je on dobar. Dobar prema svojim, prema svojim robovima. Kada čovjek osjeti ili kada osjetiš šeitanovo došaptavanje, a danas puno vesvesa šetanovih ima. Bilo znači u smislu da šetan koji došaptava ili u ljudskom liku. Ljudi danas dolaze, iskazuju, zastrašuju. Vakvi ste, nakvi ste, šetan isto tako, Vi šta su radio, šta činiš, koliki su to grijesi. Imate oni koji hoće hajr drugima pa govori vi šta su radio, vi šta su radio. Ne znam da tim takvim nastupom može čovjeka otirati još u dalju i veću propast. Ali kada mu kažeš da je njegov gospodar e, taj dobar i da šeitanu samo tako odgovori, moj gospodar je dobar, ja obožavam onoga koji je dobar, od njega očekujem samo dobro, znaš i uvjeren si da će Allah Đelešanu oprostiti to što si činio, vraćajući se njemu i traženjem oprosta od njega te bare kevetala Jer moliš i tražiš onoga koji, koji je dobar. I zato kažu učinjaci da je dozvoljen reći ja tabu tajib amali wa akvali. O ti koji si dobar, učini moje, moja djela i moje riječi, moj govor dobrim. Ikfir zembi, ja tajib, ikfir zembi. O, dobri oprosti moje grijehe, li enneke, ili inneke, ente tajib. Jer si ti u istinu dobar. U istinu dobar. To uvjerenje, taj jekin, taj iman u srcu, kada uđe, kada se ulije u srce, kada znaš da je tvoj gospodar dobar, tražiš od njega svu, svu dobrotu, svo dobro. A najveće dobro, ahi, jest da te Allah Đelešanu oprosti, da spusti svoju milost. Jer samo takav, kako smo vidjeli malo prije, će ući u džennet. Čist, čist od grijeha. Zatim sljedeći pot koji proizilazi iz ovog veličanstvenog imena, et tajib, da je Allah Đelešanuhu dobar i da bira od svojih robova samo one koji su dobri. Njima daruje uputu. Njih upućuje na pravi put. Njih čini jakim, stabilnim, čvrstim na pravome putu. I on subhanahu wa ta'ala voli dobre. Voli dobre, dobre robove. Iz ovog proizilazi obaveza na svakom vjerniku je da voli dobre vjernike, da voli dobre ljude, da ih voli, da bude s njima, da bude uz njih, da ih pomaže, da bude na usluzi. Da to znači proizilazi iz ovoga. Zato što Allah voli takve insane, moraš ga ti voliti. Moraš biti uz njega. Ako neš biti uz vjernika, koga, uz koga ćeš biti. Sljedeći plod jeste da vjeruješ da je osnova tvoga tijela, da je tvoje tijelo tahir, čisto. Osnova ljudskog tijela je čistoća. A ono čime ćeš uprljati svoje tijelo su grijesi. Grijesi, ti znači prljaš svoje, svoje tijelo, svoj duh, svoju dušu. Tako da vidimo da je naš pogled ili vaš pogled da je čist, pahir, Pa nemoj da ga uprljaš čime? Gledanjem u ono što Allah Đelešanuhu zabranjuje. Tvoj jezik je čist. Nemoj da ga prljaš govorom s kojim Allah Đelešanuhu nije zadovoljan. Tvoj sluh je čist. Nemoj da ga prljaš slušanjem onoga što je Allah Đelešanuhu zabranio tvoje noge su čiste, nemoj da njima hodiš prema mjestima koje Allah Đelešanuhu zabranio. Zato moraš nastojati da čuvaš ove stvari, ove organe. Jer ovi organi će biti dokaz za tebe ili protiv tebe na sudnjem danu. Na sudnjem danu će ovi organi da svjedoči. U tvoju korist ili protiv, ili protiv tebe. Allah Đelešanu kaže يوم tešhedu alihim arsinatuhum vajdihim varđuluhum bima kanu ja'melun. tog dana kada budu svjedočila ili svjedočili njihovi organi koji Allah šan pobraja ovdje njihovi jezici njihove ruke i njihove noge za sve ono što su radili što su činili Allah šan će im dati moć kao što je dao danas moć nama moć govora, našim jezicima izgovaramo i govorimo i da možemo to pojmiti razumjeti, na sudnjem danu će dati moć govora našim i jezicima i rukama i nogama. U drugom majtu Allah kaže El jaume nahtimu ala fahihim wa tukelimuna eidihim Danas ćemo njihova usta začepiti i omogućemo njihovim rukama da govore da govore da pričaju pa kaže va tešhedu arđuluhum bima kanu i njihove noge će svjedočiti ono što su činili Subhano. noge kuda si hodio ahi kuda si išao one će svjedočiti na sudnjem danu da li si išao pre onim mjestima koje Allah voli ili koje ne voli ruke koje su činile radile ono što valja ili što ne valja ti ćeš biti taj koji će samo njemu posmatrati, a oni će biti dokaz na sunnjem danu. <clears throat> Zatim sljedeći pol koji proizilazi iz poznaje ovog veličanstvenog Allahu te Kvetala imena et kako kaže Ibn Kajim da je Allah Đelešanu stvorio tri kuće. Tri kuće. Ili da postoje tri kuće. Kuća koju, za koju kaže daru Ta'jib el mahda. Kuća dobrih, čestiti, Allahu i Tebare Vetala robova. Druga kuća Darul Hubzi Mahda. Kuća u kojoj će biti svi oni koji su loši, nevaljali, pokvarenjaci. I kaže treća kuća u kojoj postoje i jedni i drugi. I dobri i loši. I dobri i pokvareni. A to je Dunjaluk. A to je Dunjaluk. Kuća čestiti u kojoj će uživati svi oni koji se budu trudili na Dunjaluku da budu dobri. I Allah Đelešanuhu će im podariti te velike palače dvore za koje opisuje u Kur'anu mesakine tajibe. Divni, prelijepi dvor. I to je Allahove te barek vetala obećanje. Allah što kaže وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا Allah obećava svim vjernicima i vjernicama da će takve uvesti u džennet. Kroz koje će rijeke teći i u kojima će vječno boraviti. A zatim izdvaja pa kaže وَمَسَاكِنَ تَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ I velike dvore koji su veliki, lijepi, divni, koji će biti u edenskim vrtovima ili džennet koji se zove Adn tim čestitim dobrim vjernicima. I to je Allaho te barek Vatalo obećanje. Varidvanu min Allahi ekber. Allahovo zadovoljstvo je nešto najveće. Jer da Allah nije zadovoljan svima nikad ne bi nikad i ne bi uveo u džennet. U dženet samo uči ona osoba sa kojom je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Ako nije zadovoljan Allah te barek ta'ala, takva osoba neće ući. Zalike huval fauzul azim. I zaista je to veliki uspjeh. Najveća pobjeda koju možeš e, učiniti, dobiti na dunjalu koji jeste da budeš od onih sa kojima Allah te barek ta'ala zadovoljan koji će uvesti u dženevska, prostranstva. U drugom majetu Allah što kaže Men amile saliha min zakarin av untha wa huwa mu'minun falanuhijennahu Ko bude uradio od muškarca ili žene, ko bude činio dobro, dobra djela, znači ili muškarac ili žena, Allah Đelešanu će vam podariti život koji je dobar i ugodan život. Hayat koji je tajib, koji je dobar, ugodan. Ali pod uslovom da radiš dobro, da radiš dobro, bio muškarac ili žena. Zatim kaže I on će ih nagraditi i više od onoga što su oni učinili i ono što su oni zaslužili. Od Allaha nagrada je daleko veća od onoga što si zaslužio što činiš. Iz njegove neizmjene dobrote jer je on dobar, i nagrađuje, nagrađuje samo on zna koliko. Samo on zna te bare koliko. Zatim u džennet neće ući osoba osim, osim one osobe koja je bogobojazna. Mutetija. Da si bogobojazan, samo se lađe šanu bojiš i da radiš ono sad će mi on subhanahu wa ta'ala zadovoljan, a da se kloniš svega onoga što je on subhanahu wa ta'ala zabranio. Allah šanu kaže وَسِيقَ الَّذِينَ تَقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا i oni koji budu bogobojazni u skupinama će biti poslani prema čemu? Prema džennetu. Hatta iza džauha wa futihat abuabuha wa kala lahum khazanatuha se dok ne dođu do dženevskih vrata. Kada im se vrata otvore od strane čuvara dženneta, tada će čuvari dženneta da im kažu Salamun alaikum. Salam će im nazvati. Meleci, čuvari dženneta. I zatim posebno, tibtum faduhuluha halidin. Tibtum. Ova riječ tibtum ima značenje zbog vaših dobrih riječi, vaših dobrih dijela, vašeg dobra kojeg ste činili, fadhu, fadhu, fadhu, fadhuluha Naredba, uđite u njega vječno zbog tih dobrih riječi, dobrih dijela, zaslužujete ono što je dobro u, u kojem ćete boraviti vječno. To je Allaho Tebare Kvetala obećanje. Kome? Mutekijama koji budu na Dunjalu u istinu pravi istinski, istinski vjernici. Zatim imamo kuću koja se nalazi na Dunjalu. U njoj učestvuju dobri i loši. Pa ćemo vidjeti vjernike da idu ka mjestima u kojima se čini dobro vjernika nećeš naći osim na onim mjestima sa kojima Allah šan zadovoljan, u mešćidima, u džamijama, na mjestima se Allah šan spominje, veliča, skupovima, vidjet ćeš ga da je s porodcom, da je sa svojom djecom, svojim roditeljima, u svim onim korisnim stvarima koje Allah Šanu voli. Kada je uposlan, kada radi neko djelo, posao radi onaj posao sa kojim je Allah zadovoljan, koji je halal, ne radi stvari koje je Allah zabranio. Dok na suprotnoj strani vidjet ćete one koji su pokvarenjaci, koji su loši, koji nisu dobri, da oni radi djela sa kojima Allah on je zadovoljan. Odlazi na mjesta sa kojima Allah on je zadovoljan. Tamo ćeš i naći. Gdje su to? Razni, razne diskoteke, kafići, tamo gdje se opija, tamo gdje se drogira, tamo gdje se psuje, tamo gdje se Allah vrijeđa, gdje se njegova vjera vrijeđa. Tamo ćeš naći sve one koji nisu poput ovih dobri, gdje nisu znači poput ovih, poput ovih dobri. Tako da čovjek treba da vidi čemu njegovo srce žudi, čemu naginje. Ako vidi da mu naginje srce kao ovim osobinama koje nisu dobre, koje su negativne, ili ovim mjestima sa kojima on nije zadovoljan, treba da zastane jer njegova dobrota, njegovo dobro nije potpuno, manjkavo je. Treba to da analizira, da vidi da pogleda gdje je šta i da se popravi kako bio s onim čestitim. Jer i koliko budeš stremio ka tim stvarima, stvarima sa kojima on nije zadovoljan, toliko si daleko od Allahove milosti, od te bare kvetara puta. Koliko budeš žudio da budeš sa onom skupinom koju šanu voli, koja, koja koriste svoje vrijeme na, u one stvari sa kojima Allah zadovoljan, toliko si blizu dobra toliko su izu dobra. A dobro, najveće dobro jeste da se podržavaš Kur'ana i suneta poslanika, sallallahu alihi sallam. Koliko je I zadnju stvar koju ćemo navesti jeste da onaj koji bude dobar, Allah Đelešanu će mu na samrti doći sa radosnom vijesti ili vješću dat ćemo Bušru radosnu vijest dok bude ispuštao svoju dušu. Ali to je samo za one koji su tajibini. Kažemo, u džennet neće ući osim ona osoba koja je tajib, koja je dobra, čista. I mora, znači, ili kroz unjaličke nedaće, probleme, neugodnosti, iskušenja, biti očišćen. Zato vjernika pogađaju nedaće, problemi, on sabura, zadovoljen je s tim, Allah ga čisti ili njegovim istikvarom, ili teubom, ili dobrim djelima. Čovjek kada radi dobro djelo, to on briše loše djelo. Ako ga sve to ne očisti, ne očisti ga kaburska iskušenja u kaburu, niti proživljenja na sudnjem danu, stajanja na sudnjem danu, strahote sudnjeg dana i oprosta lao na sudnjem danu, mora će da uđe u vatru. I da odgorijeva određeno vrijeme kako, kako bi se očistio od grijeha, kako bi se očistio, očistio od grijeha Ali na ovoj samrti, oni koji će biti spašeni svega toga, kojima je oprošteno, Allah Đelešanu za njih kaže الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم i onima kojima će doći vjernici duše da uzimaju. Allah je opisuje, kaže, tajibin, koji su čisti. Halas, izlaze iz Dunjaluka sa čistom teubom, oprostom, nemaju grijeha. Njima će kazati ko? Vjernici selamu liku. Selam će im nazvati. Udhurul džennete bima kuntum ta'melun. Uđite u dženevska prostranstva zbog onoga što ste činili i što ste radili. To su iskreni pravi vjernici koji su znali šta čine, šta rade, kome idu, kome se vraćaju, zbog čega su na Dunjaluku, zašto je Allah stvorio, koja je glavna misa njegovog života, radili su po tome, nadali se Allahom oprostu, kajali se, činili dobro i vraćaju se Allahu čisti, čisti bez, bez grijeha. Allah Đelešan takvima oprašta, takvima meleci donose radosne vijesti. Da je Allah Đelešan zadovoljan svima. Kako je došao u hadisu, koji bilje živnu mađu od Ebu Hurere radijalanhu, da je poslanik sallallahu alijih veseleme kazao na samrti dolazi čovjeku meleci pa kažu izađi ejetuhen nefsu Izađi o dobra dušo. O dobra duša A kakva dobra duša kaže? Kanat fil džesadi tajjib. Koja je bila u dobrom i čistom zdravom tijelu. Duša česta čista u zdravom čistom tijelu. Pozivaj da izađe. Gdje će izaći? Kažu izađi spokojna, mirna, smirena. Allahova milost je na tobom, oprost je Allahov tu. Izlazi jer tvoj gospodar nije ljud na tebe. Kad isto jer gospodar nije ljud na tebe. Tako će biti rečeno. Pa će biti podignuta do nebeskih kapija, pa će nebeske kapije čuvari koji čuvaju isto tako kazati za nju. Da je to fina duša, česta duša, dobra duša koja je bila u dobrom, u dobrom, dobrom tijelu. To su radosne vijesti koje očekuju svakog vjernika koji, koji bude išao znači ovim, ovim stazama. Zatim imamo hadis poslanika sallahu alihi vseleme da meleci uče dovu svakom onom insanu koji krene da obiđe u jednom rivajetu svoga brata, svoga brata o islamu, a u drugom rivajetu bolesnu osobu. Pa kaže, Men Adem ride nada munadim fis sama. Ko bude obišao bolesnika on ovom u drugom, znači brata, pozvat će ga pozivat sa nebesa. Tipte wa tabe memšake wa uate min al dženneti menzila. Ovo je dova koju će pručiti melec. Da mu Allah Đelešanu podari svako dobro i na dunjaluku i na ahiretu. Da ga sačuva loših osobina i da mu podari najveće deređe dženneta. To melec uče svakoj osobi koja krene da obiđe svoga vrata muslimana u jednom znači rivajetu muslimana, zijaret, a druga bolesnika, a druga bolesnika. Na kraju molim Allah te bareke vetala da nas učini od njegovih dobrih čestih robova, od onih robova kojima će biti rečeno udhulul džennete la haufun alikum wa entum tahzanun. Uđite u dženevska prostranstva nema za vas straha niti tuge nakon ovog, nakon ovog trenutka. Subhanak Allahum hamdik, ašhadu an la ilaha illa enta, tu vajizakum